بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 5 yilda bo'lib o'tgan ishlardan Zulqussa hamlasi. Handaqda qatnashgan qabilalarni payg'ambarimiz ta'zirini berishida davom etar edi. Banu Salabaga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 10 kishidan iborat kichkina bir qo'shinni istikshof uchun yubordi ya'ni ular hujum qilishlikka emas faqat banu salabaning holidan xabardor bo'lib kelishlikka payg'ambarimiz ularni yubordi ularga muhammad ibn maslama roziyallohu anhuni amir qildi bu o'n kishidan iborat qo'shin banu salaba yerlariga qarab jo'nashdi banu salaba musulmonlar boshqa qabilalarning ta'zirini berayotganligidan xabari bor edi va hushyor turishar edi o'zlarini yerlaridan ancha uzoq masofaga ayg'oqchilarni qo'yib qo'yishgan edi ya'ni ertaroq xabardor bo'lib qolishligi uchun musulmonlarni kelishligidan baribir musulmonlarni kelish haq edi muhammad ibn maslama roziyallohu anhu o'zini qo'shini bilan ketib borar ekan xotirjam ketar edi chunki hali banu salaban yeriga uzoq ko'p ham hushyor bo'lishlik talab qilinmas edi yaqinroq borganda hushyor bo'lish kerak lekin kutilmaganda banu yerdan ancha uzoq joyda 100 kishilik Banu Salabaning qo'shini bu 10 ta musulmonga kutilmaganda to'satdan hujum qildi, hammasini qatl qilishdi. Hammasi qatl bo'ldi. Faqat Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu tirik qoldi. U kishini u kishiga ham zarba berishganida yiqilganida hali o'lmagan, jarohatlangan, o'zini o'likka solib yotib oldi. Banu Salabaliklar kelib, o'liklarni bir qator ko'zdan kechirishdida Muhammad ibn Maslamani ham kelib tepib ko'rdi. Bu sahoba qimillamasdan yotardi. Hammasi o'libdi deyishdi. bu sahobalardan qolgan matohlarni o'lja qilib olib ketishdi, sahobalar qolishdi. Muhammad ibn Maslama qimillagani qo'rqib yotdi. Chunki birorta odam turgan bo'lsa bilib qolar edi. Qimillamasdan ancha yotdi. Ancha vaqt o'tganidan keyin bir odam bu mayitlarni oldida aylanayotganligini sezdi diqqat qilib ya'ni qimirlashlikka qo'rqib turganida haligi mayitlarni oldida yurgan odam inna lillahi va inna ilayhi rojiun dedi ya'ni musulmon edi bu kelgan odam shunda muhammad ibn maslama ko'zini ochdida men tirikman dedi boyagi musulmon muhammad ibn maslamani madinaga olib bordi mana shu o'nta sahobadan bitta muhammad ibn maslama qoldi u kishi keyinchalik jarohatidan davolanib shifo topdi keyin payg'ambarimiz ana shu banu salabani ustiga abu ubayda roziyallohu anhu boshlik boshqa bir qo'shinni jo'natdi ular ularga hujum qildi ular qochib ketdi bir qancha odamlarni asr asir olib qaytib kelishdi beshinchi yilda bo'lgan sariyalardan jamum sariyasi bu banu sulaym qabilasiga yuborilgan sariya bo'ldi banu sulaym handaqda yetti yuzta odami bilan qatnashgan edi mana bilasizlar o'n ming qo'shin kelgan Shulardan 700 tasi Banu Sulaym qabilasidan bo'lgan. Bularning ustiga payg'ambarimiz Zayd ibn Horisa boshlik qo'shinni jo'natdi. Ular hujum qilishdi, bir qanchalarni asir olishdi, Banu Sulaym qolganlari qochib ketdi. Mana mana shu yilda sodir bo'lgan hamlalardan 5-yilda Hamlatul Ais. Ais bu Makka ga yaqin joydagi tog'lik joyda joylashgan bir mintaqa edi. Tog'lik joy, daraxtlari ko'p hamda g'orlari ko'p edi kirib yashirinib olmoqchi bo'lgan odamga nihoyatda bir qulay joy edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir yuz yetmish kishidan iborat otliq qo'shin tuzdi ularga zayd ibn xorisani amir qildi va bularga berilgan vazifa vazifa shu bo'ldiki borasizlar qurashni karvonini yo'lini to'sasizlar yani, ko'ring haliyam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning asosiy maqsadi qurash Zayd ibn Xorisa 170 kishi bilan Isga bordi. Ana shu daraxtzorlar orasida berkinib turdi. Qurayshning katta karvoni chiqib kelganida to'satdan hujum qilishdi-da, karvonni ham olishdi. Ichidagi hamma odamlarni ham asir qilib Madinaga olib kelishdi. Qurayshning tijoratiga bu katta zarba bo'ldi. Bu karvon bilan chiqib asir tushganlarning ichida Abul Osi ibn Robi bor edi. Abul Osi ibn Robi. Bu kishi kim edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning katta qizi zaynab roziyallohu anhoning kuyovi edi payg'ambarimizni kuyov bolasi edi uni ham masjidni oldiga olib kelib boshqa asrlar qatori bog'lab qo'yildi endi tun o'tdi tong otganda mana zaynab onamiz bu paytda payg'ambarimizni oldi deydi agar ozgina orqaga qaytsak badrda abul osiy asr tushganida zaynab roziyallohu anhu Makkada edi. Erini ozod qilishlik uchun pul jo'natib, bo'ynidagi marvaratini ham jo'natgan edi. Hadicha onamizdan sovg'a olgan marvatni jo'natgan edi. Payg'ambarimiz marvatlarni ko'rib tanib, Hadicha onamizni eslab yig'lab aytgan ediki, sahobalarga agar rozi bo'lsanglar, Zaynabning asirini shunday qo'yib yuboringlar dedi. Shunda Abu Osi qo'yib yuborilgan edi, fidosiz, faqat bitta shart qo'ygan edi payg'ambarimiz. Makkaga borasan, qizimni jo'natib yuborasan degan. Abu rosi ibn Robi islomga dushmanchiligi bo'lmagan edi. Payg'ambarimiz payg'ambar bo'lib chiqqanida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ikkita qizi Abu Lahabning o'g'illariga xutba qilingan edi, unashtirilgan edi. Endi payg'ambar bo'lgandan keyin qizlaringni ol. Biz uylanmaymiz qizlaringga deb xutbasini buzishgan edi. Abu Osga ham ayolingni qo'yasan deyishganida Abu Os rozi bo'lmagan edi. Badrdagi ishdan keyin Zaynab onamizni payg'ambarimiz oldiga jo'natib yubordi. Abul Os Makkada qolgan edi. Mana endi hozirgi holatda Zaynab roziyallohu anha Makka Madinada otasidan oldida Abul Os kuyovi asir bo'lib o'tiribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan paytda bir qancha hukmlarni e'lon qilgan edi. Shulardan bittasi Qurayshlik hech bir insonga Madinalik hech bir kishi himoya bermaydi. Qurashdan kelgan hech kimga himoya yo'q. Ya'ni bu payg'ambarimizni Qurashga e'lon qilgan ochiq urushi edi. Hech kim Qurashda himoya olmaydi. Tong otdi, ya'ni subh bo'ldi. Sahobalar bomdod namozini ado qilgani masjidga jamlanishdi. Rasululloh Alloh akbar deb namozga kirdi. Sahobalar ham Alloh akbar namozga kirdi, hamma namozda. Shunda bir ayon ovozi eshitildi. ajabku abul osiy abul osiyni himoyamga oldim dedi bu zaynab roziyallohu anha edi hech kim hech narsa deya olmadi chunki hamma namozda hech kim indamagandan keyin go'yoki himoya qabul qilindi tushunarli bo'ldimi hamma namozda turibdi erimni himoyamga oldim deyapti hech kim javob qaytarmadi agar namozdan tashqarida bo'lganda yo'q payg'ambarimiz himoyaga olish yo'q degan deb qaytariladi o'zi mushrik bo'lsa ham Abul Osiy, payg'ambarimizning qizi musulmon bo'lsa ham, mushriklar qo'yib yuborasan xotining deganida qo'yib yubormagan edi. oliyjanob inson edi. Va islomga hech qachon dushmanlik qilmagan edi Abul Osiy. Rasululloh namozni bitirib bo'lgandan keyin hal samiatu man samiatu men eshitgan narsani sizlar ham eshitdinglarmi dedi. Sahobalar ha Rasululloh eshitdik eshitdik. Rasululloh aytdilar vallohi ma alimtu va ma shuvirtu. Vallohi dedi bundan bexabarman va menga maslahat ham qilingani yo'q dedi ishni sizlarga topshirdim dedi nima qilasizlar sahobalar yo rasululloh unga biz ikrom ko'rsatamiz dedi unga yaxshilik qilamiz dedi uni ozod qilamiz mollarini ham qo'liga qaytarib beramiz dedi chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kuyovi edi haqiqatdan zaynab roziyallohu anhuning hurmati yuzasidan abul osiy ozod qilindi mollari qaytarib berildi o'zini moli yana abul osga abul osiyga makkaliklar omonat mollar topshirgan edi ana shu omonat mollarini ham qaytarib berishdi sahobalar bu kuyovini hurmati uchun qolgan asrlarni ham ozod qilishib berdi faqat ularni molini olib qolamiz deyishdi qolgan asrlarni ozod qilishdi abul osiyni o'zini moli va omonatlarini qo'lga qaytarib berishdi abul osiyga bunday go'zal muomalani qilganini ko'rib yani abul osiy bunday chiroyli muomalani ko'rib axloqini namozini odobini ko'rib ta'sirlandi lekin islomga kirmadi makkaga qaytib ketdi qaytib borib makkaliklarni to'plab omonat egalariga bitta bitta omonatlarni topshirdi so'ngra topshirib bo'lganidan keyin omonatlaringlarni ado qildimmi dedi ular allohimma naam Alloh seni yaxshilik bilan mukofotlasin. Haqiqatan sen ahdiga vafoli, karim ekanligingni ko'rdik deyshti. Shunda Abu Osiy aytdi, endi dedi. Endi men ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh deb guvohlik beraman dedi. Sizlar mollarni, omonatlarni qaytarib bermaslik uchun Madinada turib kalima keltirib oldi, demasliginglar uchun shu yerda kalima aytmadi. Mana endi qaytib keldim, omonatlarni berdim, endi men musulmonman dedi. ya'ni oliy janoblikni ko'ring nimaga endi arablardan chiqqan payg'ambarlar Alloh biladi hikmatini ba'zi hikmatlarini aytadi shulardan bittasi bu arablar bir so'zli hamiyatli izzat nafsi jonidan ko'ra baland bo'lgan odamlar edi qani biz bolalarimizni mana shu ruhda tarbiya qila olyapmizmi yo bizga ana shu g'ayri dinlar berayotgan ta'lim nima bo'lsa ham foydaga intilaver degan tushuncha bilan tarbiya topyaptimi abul osiy madinaga qaytib keldi payg'ambarimiz zaynab onamizni qaytarib nikohlab berdi oltinchi yil keldi yana handaqda qatnashgan qabilalarni payg'ambarimiz ta'zirni berardi lekin avvalgidaqa hujumlar katta bo'lmadi oltinchi yilning shavvol oyida islom tarixida katta g'azotlardan hisoblangan banu mustaliq g'azoti sodir bo'ldi banu mustaliq sayyidi xoris ibn abi ziror madinaga qarshi qo'shin jamlayotganligini xabari payg'ambarimizga yetib kelganida payg'ambarimiz ular hujum qilib kelmaydi bizga ular bizni ustimizga kelmaydi biz boramiz dedi katta bir qo'shinni tayinlab bu qo'shinga o'zi amir bo'lib chiqib oldi ikkita bayroq qildi muhojirlar uchun bitta bayroq qildi uni abu bakr siddiq roziyallohu anhuga berdi ansorlar uchun yana bitta bayroq qildi uni sad ibn uboda roziyallohu anhuga berdi va banu mustaliq yerga qarab borishdi Banu Mustalihni ayg'oqchilari musulmonlarni kelayotganligini xabarni yetkazishdi. Banu Mustalih jangga tayyor bo'ldi. Musulmonlar qo'shini keldi, Banu Mustalih qo'shini turibdi. Ikki qo'shin saf tortib turganida Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o'rtaga chiqdida La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh denglar. Mollaringiz, nasablaringiz, farzandlaringiz, qonlaringiz omonda bo'ladi dedi. shu yerda ham da'vat ya'ni asosiy narsa kalima ular qabul qilmadi payg'ambarimiz hujumga o'tishlikka buyurdi jang boshlandi bu jang ajib bo'ldi bu jangda juda ko'p bir ajib voqealar bo'lganligi uchun ajoyibotlar g'azoti deb qo'yadi muoriqlar hujum boshlandi birinchi hujumda jangni avvalida banu mustaliqning sayidlaridan o'n kishi qatl qilindi jangda avvalida birinchi zarbada uni ustiga bayrog'ini ham yiqilib tushdi bayrog'i yiqilib tushdi ko'tarilmadi bundan xavotirga tushib qo'rqqan banu mustalik taslim bo'lishdi butun boshli banu mustalik qabilasi bir hujumda mana shunga taslim bo'ldi alloh taolo shunga yengil qildi musulmonlarga hammasi asir olindi ayollari bolalari mollari butun qabila musulmonlarni qo'liga o'tdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asrlarni taqsim qilib berdi o'zining nasibasiga Mana shu qabilaning podshosi qizi Juvayra binti Xoris nasibasiga tushdi payg'ambarimiz. Juvayra binti Xoris. Payg'ambarimiz Juvayriyani sharafli ekanligini, karim ekanligini, axloq egasi ekanligini ko'rib islomni arz qildi. Hamda Juvayra binti Xoris ikkilanmasdan islomni qabul qildi. Payg'ambarimiz Juvayriya roziyallohu anhu ozod qildida o'zini nikohiga oldi keyinchalik keyinchalik juvayriya onamizdan so'rashgan qavmingiz mag'lub bo'lib turgan bo'lsa butun odamlar asir bo'lib turgan bo'lsa shunday bir qiyin holatda qanday shart islomni qabul qilib yubordingiz deganida men dedi juvayriya onamiz mana shu ishdan uch kun oldin tush ko'rgan edim tushimda badr ya'ni to'lin oy madina tomondan chiqib uchib meni qo'ynimga kelib tushgan edi mana shu ish bo'lgandan keyin men bu oyni rasululloh ekanligini bildim tavil qildim shuning uchun islomda qabul qildim payg'ambarimiz juvayriya bint xorisga uylandi shunda sahobalar bir birlariga qarab turib ha bu ono asrlar payg'ambarimizga qarindosh bo'lib qolishdiyu payg'ambarimizga qarindosh bo'lib qolishdi kelinglar ozod qilamiz deb hammasini ozod qilishdi Juvayriya binti Xoris roziyallohu anhoning o'zining qavmiga bo'lgan barakoti juda katta bo'ldi. Asr bo'lib turib, qul cho'riga aylangan, moli mulkida aylangan butun bir boshli qabila, butun boshli bir qabila Juvayriya onamizni barakotidan musulmonlar ularni ozod qilishdi. Oysha roziyallohu anha aytadi: "Ma min imroatin akram ala ahliha min Juvayriya bintil Xoris." Juvayriya bintil Xoris o'z qavmiga hurmatli, barakotli bo'lganidek hech bir boshqa ayol o'z qavmiga barakotli, bunchalik hurmatli, barakotli bo'lmadi. Demak, mana shu ayol tufayli butun qabila ozod qoldi. Banu Mustari g'azotidan qaytayotganda yo'lda juda xatarli hodisalar, voqealar yuz berdi. Qo'shin Banu Mustaliqdan Madinaga qaytib kelar ekan, yo'lda e, dam olish uchun to'xtashadi. Bir suvni oldida to'xtashdi musulmon qo'shini. Shunda Umar ibn al-Xattobning quli Jahjah ismli yigit Sano ismli ansor bilan suv talashib urushib qolishdi. Janjallashib ketdi, janjali qattiq bo'lib ketdi. Hammasi qurollari bilan jangdan qatyapti. Jahjah qilishini shat sug'urdida baland ko'tarib turib, "Ya al muhajirin" dedi. Muhojirlardan, "Ey muhojirlar" dedi. Buni ko'rgan Salom qilichini sug'urdida ko'tarib, "Ya lan ansor" dedi. "Ey ansorlar" dedi. Haqiqatan Jahjahni chaqirig'iga labbay deb muhojirlar Jahjahning orqasidan to'planyapti. Salomni qichqirig'iga labbay deb ansorlar to'planyapti. O'rtasida bir yomonlikni hidi kelib qoldi. Aytyapmiz jangdan kelyapti hammasini qurollari o'zida rasulullohni qo'lida suv ichayotgan sahobalar bir-biri bilan urushaman deb turibdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu xabardan topganidan keyin shoshganicha keldi juda bir qattiq g'azablangan edi. Ababi da'val jahiliyya va ana bayna azhurikum hali men ichingizda tirik turib jahiliyat da'vosini xilaslarmi? Ya'ni men turib, men tirik turib muhojir ansordan ikkiga bo'linasizlarmi dedi. Ya'ni bir insonni men falon millatdanman deyishi jahiliyat alomati. men falon qabiladanman deb falon urug'danman deb falon yerdanman deb mana shu narsalar bilan faxrlanib boshqalardan o'zini ustun ko'rayotganligi johiliyatni alomatlaridan birodarlar azizlik iymon bilan bo'ladi azizlik taqvo bilan bo'ladi dauha dedi payg'ambarimiz bu ishni qo'yinglar fa innaha muntina bu juda bir badbo'y narsa shayton mana shunday vasvasa soldi rasulullohni qaytarib aytamiz rasulullohni tarbiyasida turgan rasulullohni ko'rib turgan rasulullohni qo'lidan suv ichib turgan sahobalarni o'rtasiga shayton ozgina fitna soluvdi muhojirlar bilan ansorlar qilich ko'taryapti bir biriga demak undan keyingi kelayotgan odamlar millatchilik qilib urug'chilik qilib johiliyatga chaqirsa musulmon odam bu narsalarga labbay deyish kerak emas azizlik qaysi millat vakili bo'lishlikda emas Azizlik qaysi joyda tug'ilgan bo'lishlikda emas. Azizlik iymonda, taqvoda. Lekin shayton bor, vasvasasi bor, fitna bor. Shu payg'ambarimizni so'zi bilan ishtinchida. Lekin mana shu g'azobga munofiqlar ham payg'ambarimiz bilan chiqqan edi sallallohu alayhi vasallam. U munofiqlarni ichida ularning eng kattasi bo'lgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul ham birga chiqqan edi. Bu fitna bo'lganda Abdulloh ibn Ubay u yerda yo'q edi. keyin xabar topdi keyin xabar topdi endi diqqat qilib turing mana shunday fitna musulmon o'rtasida bo'luvdi tinchuvdi endi bu tinchigan fitnani kim qo'zg'ayapti endi sahobalar uyalishdi gapirgan gapidan qilgan ishlaridan uyalishdi payg'ambarimiz ularni to'g'ri yo'lga solib qo'ydi tavba qilib uyalib qaytishdi endi kim gijgijlayapti buni boshqalar abdulloh ibn ubayga bu xabar yetib borganida u mana hazrat qabilasidan o'zi bilan turgan bir to'p kishilarga bari munofiqlar turgan edi u bilan qarab turib avaqat faaluha qad nafaruna va katharuna fi biladina vallohi والله ما عدنا جلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك aa shu ishni qilishdimi dedi ya'ni muhojirlar ansorlarga qilish ko'tardimi dedi shu ishni qilishibdida bizni yerimizga kelib ko'payib bizga qarshi tashlanadigan bo'libdida ollohga Allohga qasam, bu qurashni yalangi oyoqlari shunday ishga jur'at qildimi? Eskilar bekorga aytmagan dedi. It semirsa egasini qopadi dedi. Vallohi ollohga ila al-Madina la yukhrijanna al minha al Allohga qasam, Madinaga qaytib borsak dedi. Aziz xorni undan haydab chiqaradi dedi. Ya'ni aziz deb o'zini aytyapti. xor deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytyapti mana shunday bir xunuk so'zni uday ibn salul munofiqlar orasida aytdi ichida zayd ibn zayd ibn arqam zayd ibn arqam ismli 16 yoshli yosh bir yigit bor edi shu abdulloh ibn ubayni urug'idan edi lekin munofiq emas edi musulmon edi bu so'zni eshitdida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga borib yetkazib qo'ydi ko'ring kimdan bo'lyapti bu fitnalarni qaytadan qaytarishlik ana shu musulmonlarda tinch birga turishligini xohlamagan munofiq qilyapti chunki yahudlardan biri o'tib ketayotganida avs va hazraj qabilasidan bo'lgan musulmonlar ya'ni madinalik musulmonlar avs va hazraj qabilasi juda bir chiroyli muomala bilan odob bilan bir biriga bir muhabbat bilan birlikda suhbatlashib o'tirganini ko'rib turib madinada yahudlar ham yashardi bilasizlar bu banu qiyla bolalari arablar kalimasi bir bo'lib qolibdimi agar shunday bo'ladigan bo'lsa bizni madinada turishimiz qiyin bo'ladi dedida bir yahudiy bolani jo'natib turib o'sha anavi o'tirgan arablarni oldiga borib o'tir ularga bu os kunini bu os kunini eslatdi bu os kunida avs bilan hazrat o'rtasida qattiq janjal bo'lib ikkala qo'shin ham ikkala qabila ham qattiq talofat ko'rgan edi Endi bu o'tib ketdi johiliyatda. Islom keldi, qalbini ulfat qildi, bu narsani esdan chiqarishdi. Bir-biriga muhabbatli bo'lib o'tirganida yahudiy odam jo'natyapti, borib o'sha kunni eslab, yarasini shildi bular. Hali yigit borib o'tirdida, bu os kunini esladi. Shayton birodarlar, shayton. hazratliklar avsliklardan avsniylar hazrajiylardan norozi bo'ldi bir biriga baqirishdi yana janjal bo'ladigan bo'lib qoldi musulmon bo'lishganidan keyin agar xohlasanglar yana qaytarib qo'yamiz o'sha kunda bir biriga tashlab qolishdi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kelib bularni ham tinchitdi ularni zamonidagi zamoni saodat ekan akalar rasululloh bor ekan kelib tinchitib qo'yibdi sahobalar quloq solishardi ekan payg'ambarimiz gapiga fitna to'xtatdi endi siz bilan bizni zamonimizdachi hamma odamlar ham olloh va rasulni so'ziga quloq solarmikin agar soladigan bo'lsa fitna bo'lmaydi akalar musulmonlarni birligini ketkazishlik faqat dinimizni dushmanlarini ishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga zayd ibn arqam boyaga xabarda aytib qo'ydi shunda umar ibn hattob roziyallohu anhu eshitib turuvdi shart qilishini sug'urdi ya rasululloh ruxsat bering bo'ynini uzib tashlay uni dedi payg'ambarimiz aytdilar ey umar dedi uni holi qo'ying axir siz odamlar muhammad o'zining ashoblarini qatl qilyapti ekan deyishlarini xohlaysizmi qarang munofiq payg'ambarimizni xor deyapti o'zini aziz deyapti fitna qo'zyapti lekin payg'ambarimiz qatl qilay desa payg'ambarimiz odamlarni rioyasini qilyapti odamlar noto'g'ri tushunadi buni deyapti demak ba'zida odamlar ozgina rioya qilinar ekan bir joylarida bu xabar payg'ambarimizga kelganida tun kirib qolgan edi Rasululloh qo'shinni jilishga buyurdi. Odatda kechqurun yurishmasin. Qo'shin yo'lga chiqdi. Ansorlarning sayyidan, sayyidlaridan Usayd ibn Huzayr roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga keldida "Ya Rasululloh, bir ish bo'ldimi? Odatda biz yurmaydigan vaqtda yo'lga chiqdik-a" dedi. Payg'ambarimiz sizga Abdulloh ibn Ubayda so'z yetib bormadimi dedi. yo'q nima debdi falon falon so'zni aytibdi usayd ibn huzar g'azablandida aytdiki ya rasululloh ruxsat bering bo'ynini uzib tashlaydi payg'ambarimiz u kishiga ham umar ibn hattobga aytgan gapini aytdi unda yo rasululloh ruxsat bering men uni madinadan haydab chiqaray dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga ham ko'nmadi lekin bu xabar tarqab bo'lgan edi fitna bo'lmasligi uchun endi qarang payg'ambarimiz shu gap tarqalib ketmasin deb hammani bir narsa bilan ovora qilyapti shu fitna yoyilib ketmasligi uchun payg'ambarimiz kechasi bilan yurgizdi sahobalarni tong otdi namozni o'qishdi yana yo'lga buyurdi kunduzi bilan yurishdi faqat qazoi hojatga namozga to'xtashadi kech kirdi kechasi bilan yurishdi uchinchi kuni tongga borganda payg'ambarimiz to'xtanglar shunda kechasi bilan uyurgan sahobalar to'xtagan joyga yiqilib yiqilib yiqilib uxlab qolishdi lekin gap tarqab bo'lgan edi shuning uchun akalar hali oyatlar nozil bo'ldi tekshirilmagan ishni gapni ko'tarib yurishlik fitna bo'lgan gapni ko'tarib yurishlik juda katta gunoh qo'shin payg'ambarimiz bilan madinaga kirishlikdan oldin to'xtaladigan oxirgi manzilga to'xtashdi oxirgi manzil bu yerdan jilsa to'xtab turib madinaga kirishadi payg'ambarimiz oldiga abdulloh ibn ubayning o'g'li mana shu munofiqlarning kattasining o'g'li abdulloh keldi va aytdiki yo rasululloh dedi otam siz haqingizda aytgan so'zi menga yetib keldi dedi eshitdim otamni gapini ollohga qasam dedi siz azizsiz otam xor dedi yo rasululloh agar otamni qatl qilishlikni xohlasangiz menga buyuring dedi menga buyuring men uni qatl qilaman avs va hazratliklar yaxshi bilishadi otamga juda ham mehribonman men dedi lekin bu gap uchun qatl qilaman dedi otamni yaxshi ko'raman dedi endi bir musulmonga aytib qatl qildirsangiz otamni qatl qilganligi uchun musulmonni borib sabr qilmang men o'zim qatl qilib munofiqnida musulmonni qoniga sabab bo'lmang buyuring men o'zim qatl qilaman dedi bular payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tarbiya qilgan avlod edi sizlarni iymoninglar to'liq bo'lmaydi otanglardan ham bolanglardan ham joniylardan ham hatto o'zinglarni joniylardan ham meni ko'proq yaxshi ko'rmagunlar uchun musulmon bo'lmaysizlar komil bo'lmaydi iymoninglar deganida abdulloh ibn abdulloh ibn ubay ibn salul akalar munofiqlarni kattasini bolasi mana shunday bir sodiq mo'min bo'ldi otasini qatl qilishga tayyor chunki rasulullohni xo'rlab qo'ydi payg'ambarimiz aytdilar yo'q modomiki tirik ekan yaxshilik qilamiz yumshoqlik qilamiz dedi mana shu safarga banu mustoli g'azotiga oysha roziyallohu anhu ham birga chiqqan musulmonlar bilan birga chiqqan ayollarga tuyani ustida o'tirib ketishlik uchun havdaj yasalardi havdaj bu kichkinagina bir yog'ochdan ayvoncha yasalardi ustiga parda o'rab qo'yilardi ayollar havdajga o'tiradi uni ko'tarib tuyani ustiga bog'lab qo'yishadi qo'shin qaytayotganda mana shu ishlar bo'lib bo'ldi oxirgi Madinaga kirishlikda to'xtaydigan oxirgi joyida Oysha onamiz va boshqa ayollar qazoi hojat uchun erkaklardan uzoqroq joyga ketishdi. Borib qaytib kelishdi. Hamma o'zini havdasiga chiqib o'tirdi. Erkaklar ularni tuyalarni cho'ktirib qo'yib, yoqqa borib turishadi. Ayollar ishini bitkazib bu yoqqa kelgandan keyin tuyalarni turgizib ketadi. Oysha onamiz bilan qaytib kelgan ayollar hammalari havdajlarga chiqib o'tirishdi. Oysha onamiz qarodi mo'nchog'i qolib qoldi. Shoshganicha yugurib ana shu borgan joyiga qarab ketdi. Bu vaqtda erkaklar kelishdi. Tuyalarga ayollar chiqqanligini bilishganidan keyin tuyalarni turgizishida ketish oldi. Oysha roziyallohu anhoni yo'qligini sezishmadi. Oysha onamiz roziyallohu anha bordi, qaytib kelsa qo'shin ketibdi. E, Madinaga yaqin joy. la havla va la quvvata illa billah dedi mayli meni yo'qligimni bilib qaytib kelishadi dedida kiyimiga o'ranib o'tirib uxlab qoldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'lga chiqadigan bo'lsa qo'shinda orqaroqda uzoqroq masofada bir odamni alohida yurib kelishiga buyurar edi ya'ni u kishi qo'shindan biror narsa tushib qoldimi bir narsani esdan chiqarib qo'yishdimi shu narsalarni ko'tarib olib kelishligi kerak edi bu safar mana shu vazifa Safvon ibn Muattal roziyallohu anhuga topshirilgan. Safvon Muattal kelganida Oysha onamiz uxlab yotgan edi. Ko'rib tanidi. Hali hijob farz bo'lishidan oldin Safvon ibn Muattal Oysha onamizni ko'rgan tanidi. Tanidi la havla va la quvvata illa billah. Oysha dedi, yarhamukillah. Ma axlafaki? Nimaga yolg'iz qoldingiz dedi. Oysha onamiz uyg'ondi, javob bermadi. Tuyani cho'shtirdi-da, mening tuyaga dedi, nandoroqqa borib turdi. Chunki ayol kishi tuyani minayotganda biror bir joyi ochilib qolishi mumkin. Oysha onamiz tuyani mingandan keyin Safvon ibn Muattal tuyani yetalab, zudlik bilan shoshilib Madinaga qarab kirib bordi. Musulmonlar Madinaga yaqinlashganida oxirgi joydan jilib. Qo'shindan bir odam o'zibroq bordida Madinaga kiradigan joyga turib, qilichini sug'urib baland ko'tarib turdi. Bu abdulloh ibn ubayning o'g'li abdulloh edi hamma o'tib ketyapti hayron u shunday qilichini ko'tarib turibdi otasi kelguncha turdi ubay ibn salul kelgandan keyin o'g'li qilichni shunday ko'tardida to'xta dedi ollohga qasam dedi rasululloh ruxsat bermagunicha madinaga kirmaysan dedi otasiga dedi u zot aziz sen xorsan dedi ubay ibn salul o'g'lini eshigidan hayron bo'ldida aylanib o'tib ketmoqchi bo'luvdi qilichini sug'urib turib ko'ksiga taqadi otasini to'xta dedi rasululloh ruxsat bermaguncha kirmaysan dedi agar ruxsat bermasa men o'zim qatl qilaman seni dedi o'g'lini niyatini qat'iyligini bilib ubay ibn salul o'rnida turdi rasulullohga abdullohni qilgan ishi xabari kelganida aytinglar men ruxsat berdim shunday aytdi men ruxsat berdim kirsin dedi ya'ni madinani egasi madinani xo'jayini kim ekanligini payg'ambarimiz bildirib qo'ydi albatta bu ish ubay ibn salomni qalbida katta bir gina kuduratga sabab bo'ldi va mana shu narsa bundan keyin kattaroq xatarli ishga sabab bo'ldi alloh taolo aytadi yaquluna la ila al-madinati la yukhrijanna al minha al al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin al-munafiqina la ya'lamun ular qasamki agar Madinaga qaytsak, albatta aziz undan xorni quvib chiqarur derlar. Holbuki kuch qudrat Allohniki, uning payg'ambariniki va mu'minlarniki, lekin munofiqlar buni bilmaslar dedi. Zayd ibn Arqam payg'ambarimizga kelib, Abdulloh ibn Ubay mundoq dedi deganida odamlar yolg'onchiga chiqargan edi. Ubay misoli men demadim degan edi. Endi mana shu oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambarimiz 16 yasharli Zayd ibn Arqamni qulog'idan tortib turib, buning qulog'i eshitgan so'zni dedi rost ekanligini Alloh isbotladi dedi. Oysha roziyallohu anhoni tuyaga o'tkazib, Safvon muattal Madinaga qarab kirib keldi. Musulmonlar Madinaga kelib, Oysha onamiz yo'qligini endi bilib turishganida Safvon muattal Oysha onamiz bilan kirib keldi. Shunda Madinaga kiraverishda Abdulloh ibn Ubay ibn sabo ham turgandi. Safvon bilan Oysha onamizni yolg'iz kelayotganligini ko'rib turib, zavjatu sohibikum dedi ha payg'ambariylarda sohibiylarda ayoli kelyaptimi dedi safvon bilanmi dedi vallohi ma naja minha va ma najat minhu sohibingizning ayoli safvon bilanmi Allohga qasam u undan omon qolmadi u bundan omon qolmadi safvon oyishadan oyisha safvondan omon qolmadi dedi lekin zino qil degan gapni gapirgan أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته